Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Հաթերք ֆուդ ընկերությունը տարեց տարի հաջողություններ է արձանագրում բիզնես ոլորտում։ Հայկական մեղրը լավագույնն է ճանաչվել աշխարհում ամենաբարձր հակաբակտերիալ եւ հակաօքսիդանտային ակտիվության ցուցանիշներով։ Իսկ վերջերս ընկերության տնօրեն Սամվել Միրզախանյանը մեկնել էր Դուբայ մասնակցելու Միջին Արևելքի օրգանական եւ բնական մթերքների ցուցահանդեսին։ Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրը Հաթերք ֆունդի տնօրեն Սամվել Միրզախանյանն է։ Բարև ձեզ, Սամվել ջան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գործար Արցախ հաղորդման հյուրն ենք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Արդեն մի քանի տարի շարունակ Հաթերք Food-ը ձեր գլխավորությամբ անընդհատ հաջողություններ է արձանագրում, ինչի համար շնորհավորում ենք մեր հայրենակցին, սակայն մինչև հաջողություններին անդրադառնալը մի փոքր պատմենք ռադիոընկերներին, ինչպես մտակ գործարար կյանք։ Ողջույն Վասիկ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Վաղուց չէի խոսել Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Փորձառուկ կյանք ավելի քան 5 տարի է դեռևս ուսանող ժամանակներից։ Ավելի շատ ոչ թե նպատակի հետ ապնդում, հենց գործարարությամբ զբաղվել կամ բիզնեսով զբաղվել, ելնելով կարիքից, քանի որ ինքս միշտ առողջարար սնունդ էի օգտագործում, հաթերքից ուղարկված եւ ապրում եմ Երևանում, որոշեցի այն ինչ ես օգտագործում եմ եւ հասկացալով որ դրա կարիքը շատ կա, արտադրել ավելի շատ եւ այն մատուցել մեր այլ հայրենակիցների, ովքեր կարիք ունեն օգտագործելու էկոլոգիապես մաքուր վարդրակ սննդամթերք, մանավանդ ինչ այնինչ կապված էր մեղվամթերքների հետ եւ իմ պապիկն էլ զբաղվում էր մեղվաբուծությամբ եւ աստիճանաբար արդեն զգալով որ բավական մեծ է պահանջարկը սկսեցինք արդեն արտադրական մասշտաբների վերացել մեծացնել ծավալները եւ այսօր արդեն հարկաստո մեր արտադրանքները սպառվում են ոչ միայն Արցախում Հայաստանի Հանրապետությունում նաեւ արտասահմանում բավական մեծ պահանջարկ է նայել Սամվել այն որ Արցախյան անարատ արտադրանքը միշտ էլ սիրվում է արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից սա սա իհարկե բոլորս գիտենք, բայց պիտի այստեղ առանձնացնենք հատկապես հաթերք ֆուդի արտադրանքը, որն իր առանձնահատկությամբ գravel է այո, ցել աշխարհի շուկան։ Մենք գործելով շուկայում մենք անընդհատ զտում ենք ոչ թե խաղալ միայն էմոցիոնալների վրա, որ գնեն զուտ նրա համար, որ Արցախյան արտադրանք է կամ ճիշտ արտերկոտը սոցիալական ձեռնարկատիրություն է եւ մեր շահույթի մեծ մասը տարբեր սոցիալական ծրագրերի է կողում, բայց մենք շեշտը դնում ենք որակի վրա եւ միջազգային ստանդարտների վրա, որպեսզի կարողանանք մրցակցային դիրք ունենալ աշխարհի մասշտաբով եւ դա մեզ որ հաջողվում է անել եւ սկսած բրենդինգից մինչեւ որակական ստանդարտներ, բոլորը համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին եւ դա իհարկե պրոֆեսիոնալ թիմի եւ պրոֆեսիոնալ մոտեցման արդյունքն է եւ դրա շնորհիվ հնարավոր եղավ մեծ հաջողություններ գրանցել միջազգային շուկայում, թե էքսպոների շրջանակներում եւ թե տարբեր մրցույթների շրջանակներում արժանացանք բավական լուրջ հաջողությունների Սամվել խոսեցիք միջազգային շուկայից, ես տեղյակ եմ, որ վերջերս դուք Դուբայում էիք, այո։ Այո, Դուբայում արդեն երկրորդ տարին է, առաջին անգամ 21 թվականի դեկտեմբերին, երկրորդ անգամ 2022-ի դեկտեմբերին Դուբայի մասնակցել ենք Միջին Արևելքի օրգանական եւ բնական մթերքների միջազգային ցուցահանդեսի։ Աչի տարին ավելի շատ մեր համար հետախուզական նշանակություն ուներ, փորձում էինք շուկայի առանձնահատկությունները ցանոթանալ, իսկ այս տարի արդեն ավելի պատրաստված ներկայացանք։ Իդեպ 22 թվականի մարտին էլ Կատարում Դոհայում էինք մասնակցել գյուղատնտես տնտեսական ցուցահանդեսի եւ նշեմ, որ այս մարտին ընդամենը 1 ամսից Կատարում եւս կմասնակցենք ցուցահանդեսի բաներով 4-ից 5 անգամ մեծ է Դուբայի ցուցահանդեսից եւ բավական հետաքրքիր մեծ անուններ ունենք այս ցուցահանդեսից։ Այն, որ Արցախյան արտադրությամբ շատերն են զբաղվում, իհարկե սա բոլորս գիտենք, սակայն ոչ բոլորն են նման հաջողություններ արձանագրում։ Ես ձեր բազմաթիվ հարցազրույցներից տեղեկացել եմ, որ դուք հատուկ նպատակ եք դրել, որ เป զի հաթերք անունը հնչի աշխարում եւ միանշանակ այդ նպատակին հասել եք դուք։ Այս աշխատանքի մասին խոսենք եւ սրանով իհարկե չի սահմանափակվում ձեր գործնեությունը եւ հաթերք ֆուդի գործնեությունը։ Այսօր քանի մասնաճյուղեր ունեք հաթերքը ճիշտ նշեցիք, որ յուղի ռոպագանդան հաթերքի Արցախյան հատակների ռոպագանդա եւս դրված էր մեր աշխատանքի սկզբունքների մեջ։ Երբ ես դեռևս ուսանող էի Երևանում, շատ քչերը գիտեին հաթերքի մասին։ Իսկ այսօր մեն երկրորդ մարտ արդեն ու մարտնում ես հաթերքի մասին, գիտեն հաթերքին հենց հաթերք ֆուտի շնորհիվ։ Նույնիսկ ան մարդիկ որ չգիտեն որ հաթերքի մասին, բայց արդեն գիտեն հաթերք խելքի product-ների մասին եւ մենք աշխատում ենք որ այդ մասին բոլորը իմանան եւ մեր բրենդային անվանումը եւս գրացվել է Hatherk Food-ը եւ հենց հաթերի բրենդով էլ մենք Լոնդոնում մրցույթի եք մասնակցել անցած տարի եւ այս բրենդը ոսկե մեդալ է շահել պատկերացրեք դա ինչ լուրջ հաջողություն է աշխարհի լավագույն մեղրի բրենդ է ճանաչվել հետ գրացված հաթերք անունով դրանից հետո նաև դուբայում են արժանացել որակի նշան աշխարհ մրցանակի այդ բրենդով, իսկ 2023-ի հունվարին Սլովակիայում կրկին ոսկե մեդալ են շահել բուժիչ մեղրերի անվանակարգում ամենաբարձր հակօքսիդանտային ակտիվության գրանցման շնորհիվ սա նշանակում է որ հաջողությունները ոչ թե պատահական են այլ նախամտածված եւ ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ է եւ մեր արտադրանքները նշանակում է որ ունեն գեղեցիկ փաթեթավորում որը միջազգային ժյուրին է գնահատել ունեն որ որակ համապատասխանություն, որը Դուբայում լաբորատոր ցուցանիշներն են վկայանի հրաշալի համ, որը դեգուստացիաների արդյունքում են գնահատել եւ իհարկե բուժիչ մեղրերի կատեգորիան դա լրջագույն ձեռքբերումներից է եւ բուժիչ մեղրերը այսօր միջազգային շուկայում 100 դոլար եւ բարձր միջազգային գին ունեն, իսկ հաթերքուտը բավական մաչելի է նաեւ վաճառվում չնայած այս ամենին, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար հասանելի լինի իսկ միջազգային շուկայում արդեն իր միջազգայիններին համապատասխան ջին ունեն այս բոլոր արտադրանքները եւ հենց միք մեդալը որը ստացանք դա վկայում է այն մասին որ մեր մեղրերը ունեն ամենաբարձր հակաօքսիդանտային ակտիվությունը աշխարհում եւ որին երազանցել չեն կարող առավելագույնը կարող են հասնել այդ ցուցանիշին մեր աշխատանքները շարունակում ենք որպեսզի նաև հրախուսենք մեր Արցախի մյուս արտադրողներին զբաղվել մեղվաբուծությամբ եւ մենք տրամադրում ենք մեր աշխատանքային տեխնոլոգիան, որով աշխատելու դեպքում հնարավոր կլինի ստանալ մեր պահանջներին համապատասխան եւ միջազգային շուկայի մրցունակ մեղր, որն էլ մենք մթերնենք եւ կարտահանենք։ Սանդեր բավականին ընդգրկուն ներկայացրեցիք։ Բնականաբար այս ամենի արդյունքում, ինչպես դուք նաև նշեցիք, պրոֆեսիոնալ թիմ է աշխատում եւ սա նա նաև թիմի հաջողության գրավականն է եւ ես կուզենայի թիմից խոսեինք։ Մենք ամեն սկսվեց երբ պատերազմից հետո մենք բավական մեծ կորուստներ ունեցանք, մնակ նախքան պատերազմը քարվաճառում էինք զբաղվում եղավարությամբ եւ մեր առաջ նոր մարտահրավերներ էին, քանի որ Արցախի մյուս շրջաներում չէր կարող նման քանակի բարձր բերեք ստանել, ինչպես քարվաճառումը եւ խնդիր ունեինք օպտիմալացնել գործընթացները եւ բացացնել մեր արտադրողականությունը եւ հենց այդ ժամանակ էլ մեր թիմում ներառեցինք միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետի, ով բավական մեծ փորձ ուներ եւ սկսեցինք աշխատել մեր նախ մեր թիմակիցների կրթելու վրա, հետո նաեւ 2022-21-22 թվականներին մենք 50-ից ավել դասընթաց ենք կազմակերպել բոլոր անվճար եւ մոտ 1000 ուսուցիչներ տվել։ Դա մեր սոցիալական առաքելությունն է, նա որպեսզի հանցում կատարեն օրգանական պրոֆեսիոնալ մեղվաբուծությամբ եւ բացացնեն արտադրողականություն եւ այս ամենի շնորհիվ մենք մշակել ենք մեր հաթերքի հեղինակային աշխատանքացավ ումեն անտիբիոտիկների քիմիական բուժանյութերի կիրառումը սկսած մեղվամայրերի տոհմային ցեղատեսակներից մինչև փեթակների ստանդարտներ ու բուժմիչ միջոցներ մենք առաջարկում ենք համալիր լուծումներ, որոնց արդյունքում բարձրանում է ոչ միայն արտադրողական արտադրողականությունը, մեկ փեթակի մեղտված մեղրի քանակը, այլ նաև բավական բարձր որակի մեղր է ստացվում, որը արդեն մրցունակ է միջազգային շուկայում։ Սամվել 2022 թվականին դուք նշել էիք, որ հաջողությունների տարի է լինելու հաթերք ֆուդի համար։ Ինչպիսին կլինի 2023, այսպես եթե ընդհանրացնելու լինենք, ձեր առաջիկա ծրագրերի մասին մի փոքր խոսենք։ 2023-ը կասեմ, որ անակնկալների տարի է լինելու։ Առայժմ շատ բան չեմ բացածայինի, բայց խոստանում ենք, որ անակնկալները շատ կլինեն։ Սամվել մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել մեր հայրենակցի ձերքը սեղմել, որ Արցախի անունը եւ հատկապես ձեր ծննդավայրի անունը այդքան բարձր եք պահում։ Շնորհակալ ենք եւ հիանում ենք ձեր հաջողություններով, ձեր կողքին ենք, ձեզ հետ ենք։ Ես եւս շնորհակալ եմ մեր գործունեության անդրադառնալու լուսաբանելու համար։ Հուսով եմ, որ մեր օրինակը ողջևորիչ կլինի մեր հայրենակիցների համար, ինչ որ բան ձեռնարկելու, արարելու համար եւ չնայած մարդ հրավերների, մենք երբեք իրավունք չունենք հանձնվելու եւ ընդհանրակապակը նման դեպքերում մենք միշտ աշխատում ենք մյուսները խորհուրդ տալիս աշխատել կրկնակի, որովհետեւ հակառակը մեզ կտանի ինքնավոչնչացման Նաև մենք պարտավոր ենք անել առավելագույնը Արցախը շնացնելու եւ Արցախյան արտադրանքներով աշխարհը գրավելու, աշխարհին զարմացնելու համար։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն ձեզ։ 2022-ը հաթերփուդի համար ձերբերումների տարի էր։ Ինչպեսին կլինի 2023-ը, Սամվելը փակագծեր չի բացում, փոխարենն ասում է՝ կլինի անակնկալների տարի։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Thank you